بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در ما قبل دو قاعده و قانون الله تعالی بیان کرد که الله ولی الذین آمنوا هست لحظه این ولی یخرجهم من الظلمات الى النور هست از شبهات و شکوک الله تعالی آنها را با هدایاتی که از بواسطه انبیاء تفهیم میشن آنها را به نور میبرد و کفار اولیاء خود را که اولیاء کفار طاغوت ها هستند لحظه را از نور به طرف ظلمات میبرند اکنون یک نمونه ای که تاغوت چطور از نور به طرف ظلمات بود نمرود تاغوتی بود و همه تاغوتی ها از او اطاعت می کردن او برای اسقاط دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام سال کرد رب کیه که ما را به دعوت دید ابراهیم علیه السلام فرمود ربم ذاتی هست که جان دهد به جانداران و از جاندارها جان میگیرد ما پاک اسباب او از تحت اسباب تشاکل زندگی کرد که خب، کاری که رب تو میکند من هم میکنم انا اوهی و اومی من هم زنده میکنم و میکشم دو اسیر را خان محکوم به ادام یکی را کش و دیگری را گفت رها کنی گفت اینا کشتم را رها کردن خوب این تحت اسبابه و او چیزی را اعمال کرد که سرش را از جدا کرد روحش را که خدا قبض کرد جان را خدا بهش داده بود و خدا جان را از او گرفت حضرت فورا از این دلیل عقلی که این را انسان با عقل میفهمه به دلیل به اصطلاح حسی انتقال کرد گفت این خیلی احمقه اگر من بگم که رب من رزق میده و رب من رزق نمیدهد رب من غنی میکند و گدا میکند او هم میگه منم غنی و گدا میکنم یکی را میخواهد مال هر از اون میگیره دیگری را مال میده حضرت دلیلی را انتخاب کردن که دیگه اون مبهود شد این همون میکه که تاغوت از نور به طرف ظلمات میکشه با یک سری چیزهای که به ظاهر جان دهنده و جان گیرنده خدا هست او گفت من من جان میده حضرت ابراهیم دلیلی ارائه کرد که ما که اسباب از ارائه آن دلیل نمرود عاجز بود نمرود که نمیتوانست خورشید را از مغرب بیاره گفت رب من خوشید از مشرق میاره تو از مغرب بیا، چرا او خبیث نگفت که رب تو این کار را بکنه تو یقین میدانست که اگر ابراهیم علیه السلام پیش رب سبحانه التماس کند خورشید عقب گرد میکند و من دیگه برای همیشه دلیل شد بی خاطر سکوت کرد ایمان اللہ تعالی نمونه برای اخراج از ظلمات از نور از ظلمات را ذکر میکند الله ترتیب اللہ نشر غیر مرتب اللہ تعالی میگه آیا نگاه نمیکنی به طرف اون شخصی که اختلاف و خصومت داشت با ابراهیم نسبت به رب یعنی توحید رب سبب اختلاف و مخاصمت این بود که داده بود به خدا ملک و حکومت از این خاطر گفت نمرود من رب الذی تدعونا الی قال ابراهیم فرمود ربی الذی یحیی و یمیت رب من اون ذاتی است که جان میدهد بجانداران جانداران کے اسباب خود جان میگیرد از جانداران ما تحت ما اسباب جان هم میدهد به و جان میگیرد از جانداران ما کے اسباب او لانتی گفت تشاقل به تحت اسباب انا اوهی و امید من هم میکشم و زنده کنم و میکشم حضرت دید انتقال از وضوع الى الاوسع کردین دلیل واضحی بود حالا انتقال کرد به طریق واضح ترین انتقال من الدلیل الى الدلیل این طریق خصومت هست بل در میدان دلیل و در میدان خصومت وقتی انسان از یک دلیل طرف را نمیتونه غانه کنه آخر اینه که یک دلیل دیگر غانه کننده تر مطرح کنه اگر ابراهیم علیه السلام میگو رب من نان میده لباس میده اونم میگو من نان میده لباس میده خلاصت ما فوق اسباب را ما تحت اسباب تشاکل ذکر میکرد حالا اینها برای ندای غیر الله میگه و رسول یادو کن پیغمبر شما را ندا میکرد آیا پیغمبر ما فوق اسباب ندا میکرد یا صحابه جلو چشمش بودند این خاطر ابراهیم علیه السلام فرمود ان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب ربم میارد خورشید را هر روز از یک قسمت مشرق شما بیارید اون روز را یک اون خورشید را یک روز از جانب مغرب قرآن میگوید فبهت الذی کفر مبهوت کرده شد جواب کرده شد اون کسی که کافر بود یعنی نبرود مبهوت شد جواب این دلیل را ما تحت اسباب نداشت جمله تعلیلیه چرا که خدا به مقصد نمیرساند ظالمین را اونها که اناد دارن اینجا نمرود از اناد کار گرفت اینجا ظالمین گفت اینجا مرد معاند جان به همه جانداران خدا میده و جان از همه جانداران خدا میگیره او بیمار ایمان ما تحت اسباب گفتن اوهی و امید اینو میگم مخابره و معانده این اناد بود زد بود ورنه نمرود که همه جاندارها را جانی نداده بود و از همه جاندارها جانی نگرفته بود خب باز هم یک تفریح متفرق بر قاعده اولا هست که الله سبحانه و تعالی اولیاء مؤمنین هست و این مؤمنین را از شبهات که هر شبهه تاریکیه الله تعالی نار اخلاق مکنا کی طرف نور نمونے اللہ تعالی ذکر مکنا وہ نمونہ ہی نے اللہ تعالی نے الم تر الى الذي حاج ابراهيم الم تر الى الذي مر على قريه لذا انکاف کالذی ظاہر نگاه نمی کنی به طرف آن کسی که خصومت کرد با ابراهیم و نگاه نمی کنی به طرف آن کسی که مر علا دریتین مرور کرد و تردد کرد و گذشت بر شهری در حالی که آن شهر سقوط کرده بود خاویتون من ساکتتون علا غر روی سکفه های خودش حالا این مار کی بود و این کریه کجا بود بعضی گفتن این مار کافری بود و این کاریا بیت المقدس بود تخریب شده بود ولحظه اون کافر گفت دیگه این شهر دو مرتبه آباد نمیشه این ماجره رخ لیکن این توجیه یک توجیه غیر صحیح است درد نمیخورد این توجیه قول صحیح که از صحابه هم منقول شده است این مار حضرت عزیر و این قریه به معنای شهر بیت المقدس بخت و تخریب کرده بود و این پیغمبر حضرت عزیر سوار بر اولادی از کنار این شهر گذشت به جای دیگر این شهر ویرانه ای بود یکی از قریه ها میخواست بره بسیار تعجب کرد این شهری که قدمگاه انبیا بوده و اولیا بوده و شهری که عبادت خدا اینجا به کثرت انجام گرفته چطور تخریب شده ساکنان شهر وقتی مردند و رفتند سکفه ها افتاده بودند دیوالها روی سکفه ها و این بخت و نسلی ها چاپ و کرده بودند همیشه خانه های گمبودی اول می افتاد و پشت سر دیوار بود غایده همین ها ثبوت کرده بودن و دلیل اللہ تعالی با این مار این کسی که مرور داشت گفت شنید دارد با کافر اللہ تعالی گفت شنید میکنه این نبی صاحب وحی بود الله تعالی با او گفت شنید کرد پس دلیل اینه که این حضرت عزیره و طولی که این غیر مسلمان بوده این باطله این شکوک شکوک کیفیت بود قدرت نبود که به چه کیفیت این آباد میشه آیا امت جدید بیاد اینجا تشکیل زندگی میده؟ کیفیت احیا برای پیغمبر مورد تردد آیا ساکنان این شهر بر میگردن چطور میشه فرصتی میرسه که ساکنان این شهر برگردن و هر ساکنی خانه و پاشانه خود را آباد کنه برای که شهری را خراب بشه هر کسی محل شو میدانه، نمیدانه، یا میدانه یا نمیدانه. اگر این نسل دود برگردد و خوبه نگردد شاید شما میبینید کلاف های ویران را در مسیری شما میرید زابل در این استان چقدر ساقه های ویرانی نه صاحبشون معلومه و نه ساکنشون مشخصه این کلاهای کهنه در دنیا وقتی ما رفتیم به ارگ بم ارگ خیلی بزرگی واقعا ویران بود سکنه نداشت نه خانه سکنه داشت و نه بازار اون ارگ و نه محاکم و دادگاہ های اون با اون ارد و احتمال های بزرگ شاهی اون ارد از اسب و از خادم اسب و از همه خالی خالی بوده هیچ ساکنی در اون ارد دیده نمیشه فقط نگاه می کردن اونجا چقدر انسان های بودند و چه ناز و های و چه تاخت و های و چه جنایت های توی اون ارگه انجام گرفته بود که امروز ویران یا چه طاعت و عبادت های انجام گرفته بود که ویران انسان میره این ارگه ها را میبینه و این طاقه های متروکه را میبینه خب به در انسان چنین خطور میکند یه زمانی بود این درباره کی بود پهلوی بود چقدر رفت آمد و ایست و سلام و ایست و کلام بود که امروز ساکنه ساکنه برقی هم چپ توش روشن نمی کنن تاریک تاریک نیستن آه این خاطر اللہ تعالی میگه نگاه نمی کنی به طرف کسی این تاب زائد ہے کہ مرور کرده بر یک اللہ تعالی صبحات افراد و ہدایت می فرمائے در حالی که او سقوط کرده بود بر سکفا قال گفتون پر این مار که پیغمبر و سیر است انا یوی هذه الله بعد موتها بچ کیفیت انا بمعنى کیفت که یعنی کند این کریره اللہ تعالی بعد از زیرانی آن در قیامت یا در دنیا فاماته الله پس موت داد او را اللہ مئت آمن ست سال موت داد اماته اللہ را باقی گفتن که این روح در جسد او محبوس شد نه بیدار شد و نه زنده به اصطلاح روز است شد چه شد؟ ایست قلبی شک برقی میدادن حرکت میکرد ایست قلبی شد لیکن صاحب روح المعانی میگه نه ایست قلبی نشد فلما ناما نزع الله من حروب اخراج روح شد همانطوری که تعبیر قرآن فهمات الله اطامه اصحاب کعب گفت که تحسبهم اعقاب و هم رکودون اونها خواب بودن و این را خدا موت موت هم به قبض ارواح ثم بعد توبات خدا بیدارش کرد بعد از سال و در این مدت سال کرد کم لبستا و سائل کیه الله و انبیاء با انبیاء حرف میزند وحی میپرسته کلام میکنه و با کافر هم خدا حرفی زنه کلام میکنه قال لبست یوما فرمود من لبس کردم یک روز گفت نه نه نه بل دیو. چون خوشی طلوع کرد حضرت استراحت کرد وقتی بعد از سال بیدارش کرد زندهش کرد حشرش کرد بعد از ظهر گفت روزم کامل نیست دیو. چون روز از شام صادق تا غروب افتابه لحظه بعد یوم اللہ تعالی فرمود نه نه نه بل لبست لا بل لبست مئت آنو شما مکس کرده اید سال در این حالت صد سال لبس شما مکس شما اینجا بوده فاماته الله مئت آمین قال كم لبست قال لبست يوما او بعد يوم قال بل لبست معتام بل شما مقداری ست سال ست سال حضرت عزیر در حالت موت بدون تغییر اینجا قیام کرده بود حتی تانی که با حضرت همراه بود و آبی برای شرب در مسیر سفر اون هم لم تغییره فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه نگاه کن طعامت را و آب نوشیدنیت را طعام میگن که انگوری بود انجیری بود میوه بود شراب هم نوع آب میوه بود اصلا تغییری نکرده هیچ کدام لم يتسنه لم يتغیر وندر الى حمارك خلاق را هم نگاه کن شما خر را نگاه کنید استخوان سکی احینا هو احینا ما او را هم زنده می کنیم شما را هم زنده کردی چرا؟ ببینید وا آتفه ماتوف علیه او ماتوف دوتا محضوف احینا هو این خر ما زنده می کنیم و احینا کا و شما را ما زنده کردی چرا لنجعلک آیتا للناس پس قرار بدیم یک نمونه برای انسان ها که حشر و نشر حق است و نگاه کنه به طرف استخانه های خر کیفن اون چطور ما اونا را حرکت میدیم ثم نفسوها بعد ما می پوشانیم بران استخانه های سفید گوش حضرت زنده نگاه می کند استخانه ها به هم پیمان شدند استخانه های خر سفید سفید بودند هیچ گوشتی و پوستی بر آنها باقی نمانده بود احتمال داشت که خر آبی بخورد گیاهی بخورد زنده بماند اونجا آبی باشه بخوره و اینجا چشمه باشد لیکن خر الله تعالی پشت و استخان کرد بودن تعام و شراب بدون یک سال و فریزر اون هم در صد سال ماندن که از نصاب حساب سی و شش هزار سال میشه نه سی و شش هزار روز چقدر سی و شش هزار سی و سیاست و شست را ضربه در صد کنی چقدر میشه سی هزار روز به خدا معرفی می کند یوم اللہ تعالی گفت او ازیری های بدبخت این معبودی که شما درست کرده ای و او را می خانی حالش اینه که او از خودش خبر نداره از خودش خبر پس فریاد شما را بشنود درد شما را تشخیص بده و برای درد شما پیش خدا شفاعت کنه این مسئله های مسئله بعدی هم این حضرت عزیر فلما تبین له وقتی تشخیص مشخص شد برای او تو در حالت بی اختیاری و استقراری فرمود عالم ان الله علا کل شین قدیر من یقین دارم که الله بر هر چیز قادر است صد سال لم یتغیر طعام و شراب را نگهداری میکنند من هم لم یتغیر نگهداری میکنه و اولاغ من را کشته و استفان سپیدی او را نگهداری میکنند و برای زنده کردن دیگه تشکیلاتی نمیخواد در آن واحد اولاغ حضرت زنده شد شام و پروا به صدا در آمد کشتاد و برای سواری آماده پالان هم بالای او گذاشته شد و سوار شد و شهر بیت المقدس تمام میلاو و در صد سال در کنار این شهر کسی هم نه او را دید و نه خرش را دید و نه تاب و نه شرابش را دید وقتی خدا یک دفعه قدرت می کند همین طوره در کنار شهر هیچ کسی به این مطلع نشد اما که من اصحاب کرد قدرت ویژه الهی جای شد وقت حضرت عزر رفت و پرسیدم که من حسینم وقت نواب حسینی خبری نیست ساله تاریخ را نگاه کرده و بعد ست سال به این طرف خبری از حسین نبوده تو از کجا حسینی بعضی گفتم بابا انبیاء تورات را حافظن اگر این عزیر همون عزیر امتحان بگیری تورات را حفظن باید یاد سال سال میکنه از هر جای تورات حافظش خراب نشده فیل نشده از هر جای کورا سال مثل بول بول میخانه اللہ تعالی میگو زیری های بدبخت این حال معبود شما از شما خبر ندارد لا تاخده سنتون ولا نوم الله که نخوابش میگیرد و نه میزند الحی القیومه اون کسی که خودش در تام مرگ میره او کجا میتواند برای دیگران مشکل گشا حاجت روا و فریاد رس باشد وید قال ابراهیم رب ارنی که فتوهی الموتا این هم نمونه دوم که الله تعالی ولی المؤمنین هست یخرجهم من الظلمات الى النور هست اونجا ببینید در قلب حضرت عزیر یک شبهه آمد در کیفیت احیاء شهر صد سال موت بیداری همه چیز سر جا و در قلب ابراهیم علیه السلام آمد از کیفیت احیا اللہ تعالیٰ کو مگر تفسیق نہیں کنی من زندہ بله، لیکن قلب من وسوسه دارد میخواهم نزداره کنم نمونه یک نمونه باره و خب چهار تا بگی تربیت کن بر اینها را بکش خرد و خمیر کن در چهار قسمت روی چهار قلعه تو بگذار و خب بعد اینها را بخان میبینی چطور زنده پیش تو میاد بکش اینها را خرد و ریزه کن اینها را در چهار قسمت تقسیم کن ببر بر سر چهار قلعه تو بگذار و خب بعد فقط صدا بده همه میاد پیش شما هنگامی که گفت ابراهیم رب ارینی که فتوی الموتا ربا به من نشان بده کیفیت زنده کردن تو مردگان را فرمودا ولم تو من اگر برا باور نداری تصدیق نمی کنی قال بلا گفت بله بله ولا کلیت این قلبی لیکن من می خواهم که قلب هایم قلب من مطمئن بشه از کیفیت از تعین کیفیت ذهن به طرف کیفیت دیگر مشبش نشود غلب درجه اطمینان بیاید قال فرمود فقد اربعه من الطير بگیر چهار تا پرنده دیگه چهار تا پرنده خروسی بود و گردسی بود و تاوسی بود و شاهینی بود چهار تا خروس و کرگس و تاوس و کلا کلا هر یکی از اینها در یک طبیعتی هست تاوس زیاد اکال نیست لیکن شان و شوکت و کیافش بخاطر پرهای زیبا زیاده دیک میدانی چیش زیاده دنیا ضرب المرض مثله که خروس چه بلاحیه او شاهین اون شاهینه خیلی میخوره شاهین ها لاشخور نی شاهین لاشخور آهوها را یک جمع میکنن خرگوش یک مرتبه میکنن لاشخور نمیگن آه کلا طبیعت شهرس و عقل لیکن با خصت کسافت ها را دور بر بچه ها اینا میگن چهار مرغ با چهار طبیعت متضاد گرفت و خب بعد گفت فسر اینها را رام کن آشنات کن با خودت ثم جعل کل جبل منهن یعنی فسر هن معنیش اینه که تو کاملا با آنها آشنایی داشته باشی فرهای نهارا شاقهای نهارا کیافهای نهارا وقتی کسی مرغها را پرورش میده همه رنگ و کیافهای او برایش مشکته برای اینه اینها را به خودت رام کن که تو از هبیت آنها از شکل کیافه آنها از پر و آنها از همه چیز آنها آگاهی داشته باشی معرفت کامل با آنها داشته باشی و خب باز قرار بده بر هر کوهی از آنها جزی غطه کتن با پر بار اینها غاتی کن ثم دوه نباد بخانا نارا یاتی نکسا یا میان زنده شده در حالی که ساو تلاش دارند و می پرند و پر پر می کنند تو می دانی همون خروسه، همون تاوسه، همون دیکه همون طلاق هیچ فرقی در آنها نیست نه در پر آنها نه در بال آنها نه در سم و آنها کما کان اینها می آید و یقین کو کن الله حفیظون بر کردن انجام هر چیز حکیم در عدم کردن حالا بعد از این که تبیین توحید شد که برای اون انفاق و جهاد میشه و دلائل هم داده شد که توحید برای هم برش خوب داده شد و سه مظاهر هم بیان کرد برای دو قاعده بزرگ الله ولی المؤمنین هست چطور اخراج از ظلمات نور می دو دلیل دارد و والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات یک دلیل داد نمرود دیدی چطور در برابر ابراهیم همه نمرودی ها را بدبخت کرد و احمق کرد و همه را دنبال خود انداخت و ابراهیم را کوره آتش برد و دست از پرستش بطها نکشید دیدی چطور تبلیغ کرد چطور مقابله و مبارزه کرد اکنون الله تعالی میگه مسئله توحید مسئله رسالت و انک لمن المرسلین تبیین شده است لحاظه ای مؤمنی شما در انفاق عقب نشینی نکنید در جهاد عقب نشینی نکنید این دو کار را انجام بدید حکم خدا و رسالت رسول الله تثبیت میشه لحظه دستور انفاق را و مثالهای مختلفی الله تعالی میدهد شما دیگه الان از انفاق دست نکشید مال تان را جان تان را که جهاد هست و انفاق در راه خدا سر حالا نمونه برای انفاق مقبول مثل الذین ينفقون ای مثل نفقات الذین اینجا مضاف کرده در تفسیر جلالن هم که نگاه مثال اون نفقاتی که خرج میکنن مثال نفقات آن کسانی که خرج میکنن اموال خود را در راه خدا مثال نفقات آن هم مثل یک دانه ای هست که او دانه سبز میکند هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه خب این که ادناترین انعام در راه اعلای کلمت الله هر کمال خرج کند یک قرام به صد قرام لیکن اللہ تعالی میگه به حسد منحصر نیست یضار بالله یضای کل من یشاء از حسد هم بالاتر میدهد به قدر اخلاص و مشکل والله واسع علیم الله وسیع به افزونی و علیم اخلاص و مشکل را میدهد خب شرائط قبولی صدقه باید اون صدقه برای خدا داده بشه و پشت سر صدقه من و احسانی نباشه اول بده و بعد احسان بزنه که من چنین کردم من چنان کردم و طرف منفقله عدیت بشه از احسان او یا خرج کنه و در مقابل چقدر کار هم از او بگیره الله تعالی میگه احسان و ادیت و آزار فعلی را دنبال اون نکنید اون نفقه برای خدا اون که انفاق میکنن مال خود را در راه خدا باز به دنبال اون انفاق نمی کنن به دنبال ما انفقو نمی کنن من احسان زنی را زبان و ازارا و خدمت گرفتن را برای این انسان ها اجران ها نزد رب هست خوبی نیز برای ها و نمقوم میشم برای دیگران خوب کسی از شما چیزی میخواه شما نداری کوبنده جوابش ندی کلمه زشکی بهش نگی سخن خوب در جواب سال در حالت ناداری شما نداری پس سخن خوب برای اشاعت دین و در گذر از سائل و بیتمیزی و لجاجت سائل اینها بهترند از اون صدقه و خیراتی که دنبال اون و خیرات ازای پولی یا فعلی باشد شما دادی دبد دوتی دن شد گدای بیماری تو بهتره که شما بگی ببخشید باز کو خورده ندارم این بهتره از اون صدقه ای که اول دیدی تو خب بعد یہ شما ملا مردم را کش یه ملا کو لنگوٹ ها کچا نندی تو آم ملا استی تو نندی درد سرش کرتا محبوب کرد گرگ گدا تربیل شده در مسجد من چه فایده بابا که این حرفا را میزنه خدا به چشمش بگیر اگر میده فقط حسودیش میآید برای آنهایی که میدهند درست تجربیات ما شده آنهایی که میدن هیچی نمیگن همینایی که نمیدن زورشون هم میاد ملا قدا ملا قدا مفتخور دیگه بعد که احترام بگیرم میگه مفتخور و اگر مولا مفتخوره بیا بشین تو بیا بشین سر دست حالت می پرسی اس دوره این اولیا حرام نگاه کن یک ساعت حاضری و چهار ساعت غیبت مولا مفت میخوره هر کسی شما را گو مولا مفت میخوره بگی آقا بیا هم تو مفت بکن اگر تو واقعا میدانی که خوریه ملا هم مفت میخورن تو بیا هم مفت میخور تو بیا یک ضربه یضربو تا یادوی گردن کن تا حال تو گرفته بشه کچی پس ساعت سر دست بشی تا حالت گرفته بشه که واقعا کجا مفتخوری الله تعالی میگه سخن خوب حالا سخن خوب در جواب سائل یا سخن خوب برای خدا و در گذر از سائل بیتمیز بهتر از اون صدقه که دنبال آن عذاب آشد خواه از زبان یا از دیگر راهی و خب خدا غنیه نیازی به صدقات اغنیا ندارد حلیمه اگر این اغنیا را مار پیچ نکرد و چند سبایی نانک آنها را به اختیار آنها گذاشت که از دهن فرو ببرند او حلیمه شرط این همه شرط که گفت که مقبولیت شرایط قبولیت صدقه اول در سبیل الله باشد دوم لا یقیون ما منن و اذا لحاظ شرط دوم ادمی شرط سوم گفت که و چهارم یعنی اذانت یا ایوها الذین آمنو این شرط ادمی سوم و چهارم یعنی صدقات خود را با من و احسان باطل نکنید اگر کسی صدقه ای داد خیراتی داد برای خدا و بعد رنجیده شد از منفق علیه و او احسان زد که من تو را دادم و من تو را پرورش دادم و تو مال در شدی دیگه هیچ همه به الله تعالی رحم کنه شرائط قبولیت صدقات اینه که پشت سرش من و ازای نباشه احسان زنی با زبان یا مثلا گیری در عوض نباشه من درشم ایک داستانی گفتم که هر بند خدای نانی شامی میداد خدمت که از مهمان میگیره حتما میگفتی بغل هیزم بیار تا من آردی میپسم این این نفقه دردی نمید یا الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا مؤمنین باطل نکنی صدقات خود را با احسان زدن و با اذیت رسانی کلوی ینفق ماله رعاء الناس تشبیه ابطال به چیزی دیگره ابتالی که مثل ابطال نفقه اون آغایی هست که قرض میکند مالش را برای نشان دادن و ایمان به الله و یوم آخر نداره امروز گوش و بلیر و شعرون چقدر خرج میکنن چقدر روزنامه میکنن که ما خرج کردیم ایمان ندارم بگیم هر جا میگم برای حقوق بشر خرج میکنیم برای خدا اولین شرط همونه که فی سبیل الله نیست این همه کمک های بین المللی کفری به نام حقوق بشر فی سبیل الله نیست اولین شرط مقبولیت با اینها نیست و باز برای نشان دادنه که مردم بگه اینقدر داده بگید اعلان کنید اعلان کنید کمک های فلان ارگان یک سماور کافی یک پتوی دو هزار تومنی اینو باید اعلان کنید کادوه چیه بابا توی کادو فلاکس چای بخور سماور چای بخور فتو باران بینداز نه دست دیگه نکشی اما این سادوها مطلب دارد، سماور بکن ببر او پلاست چایی کن او پتور بالا بینداز تو ملای خوبی با کار مردم کاری نداشت باز شرک میکنن کاری نداشته باش بدعت میکنن کاری نداشته باش نماز میخوانن نمیخوانن کاری نداشته باش تو مردم خوب این نفاقها رعا الناس لا یؤمنو بالله یومن الاخر اینا برای رضای خدا نمیدن مثال اون نفقات ریائی و مثال اون نفقاتی که پشت سر من و عذا هست اللہ تعالی میگه مثال اینها مثل یک سنگی بالای آن سنگ که نخاطه و این خاطات تازه بحار آئی انسان کرد یک باران بسیار شدیدی آئی حالا چی که روی این سنگ هستن این باران شدید صاف میکنه میبره یا نه حالا اینها را اللہ تعالی تشویدات به سنگ نفقه آنها را تشویدات به اون خواب و ریا و من و ازار تشویدات به باران شدید وقتی این باران شدید بیاید همون ریا آمد من و ازا آمد این ذره نفقات شخص ریاکار و مانو و موزی همون سخر سنگ نفقش همون خاک ذره ذره خاک و اگر خاک دو متر سه متر خاک روی سنگ باشد یک مقدار آب میبره باقی میمانه لیکن ریاکار همیشه صدقش کلیل و اونی که من از هم می کردم کلیل اللہ تعالی نجات کرد رد دستور انفاق داد شرائط مقبولیت انفاق را ذکر کرد فی سبیل الله باشد پشت سرش من و ادا نباشد حالا مثالی برای اون صدقهی که بدون اخلاص یا من و پشت سر دارد مثال اون صدقه ریایی مثل یک سنگیه که بر آن خاک باشد پس برسد به این سنگ باران شدیدی وابل یعنی باران شدید پس میگذارد این باران شدید اون سنگ را سفوان را سلدن صاف صاف سلدن به املت صاف صاف لا یک درونه این ریاکارها و من و اونهایی که احسان میذارن معنی، غادر نیستن بر هیچی از آنچه که کسب کردن در دنیا این صدقه آنها را ریا صدقه آنها را من و ازا از بین برده است والله لا یهدی القوم الكافرین الله تعالی ریاکار مشرک شرک کبی بهش گفته چون اینجا گفت لا یؤمن بالله و الیوم الاخر کافر انفاق نیکنه، لیکن برای خدا نمیکنه لحظه روز قیامت برای کافر هیچ چیزی دستگیر نمیشه لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی قوم های کافر را برای جنت راهنمایی نمیکنه باز الله تعالی مثالی میده برای آن صدقه ای که برای خدا میشود. شرایط مقبولیت دو هست می دارن هم برای رضامندی خدا میده که الله راضی بشه و وقت دادن را ندار ترشک نمی خوشحال می شود که من برای خدا میدم این دو شرط مقبولیت خیرات و صدقات زکات همه در این فقط داخل سرورانی دارن قربانی همه اینها در صدقات داخل مثال نفقات آن انسان های ببین بعد از مثال نفقات مثال نفقات اون انسانی انسان هایی که خرد مطلع اموال خود را ابتقاء مرضات الله شرط اول وجودی مقبول برای طلب رضای خدا دو تثبیت من انفسهم قلب آنها هره ندارد خوشحال میشه که ما برای خدا داریم. برای ثبوت قلب خود برای اطاعت خدا این تثبیتان مفعول مطلق برای ینفقونه انفاقی که قلب انسان برای انفاق تثبیت میشه بسیار انسان هم میدن لیکن هره دارد رنگ دارد تنگی دل میگن یا اصلا خوشحال کن برای خدا دارد دوست یک بنده خدایی کمکی داد او با زبان گفت خدا کند که در قلبش گفت من هرچی برای خدا میدم من خوشحال میشم او واقعا ایمان میخواهد من به خدا دارم احسانش را نبر متصدی مسجد میزنه و نه بر کسی دیگر میگه من برای خدا دارم تصویف من انفسهم مثال نفقات اینها کمثل جنت مثل یک باغی به ربوت در یک ارتفاعی که آب و هوای اون باغ خیلی زیبایی چون بر ارتفاع هواش خوبه او آبش خوبه اصحاب وابلون اگر بر این باغ که در اتفاق قرار دارد دیمه است و باران شدیدی بهش برسه تو فعاقت تو کلها زیفین میوهش چند برابر نیست و اگر بی این باقی که در ارتفاع قرار دارد باران شدیدی نرسد فتلون فتل باران خفیف را میگه بعضی معنی کردن شبنم اون درست نیست باران خفیف کمی باران هم بیاید این باغ در ارتفاع است هوا سرده هوا در ارتفاع سرده نیست لہذا اون باغ هنوز هم سرد میشه سمر میشه که باید میکنه فتنون یکیه یا یکیها والله ما تعملون بسیر الله تعالی در که شما عمل میکنید دیناست ترغیب اخلاص که انفاق کننده تو همیشه خدا را در نظر بگیر و خود است که انسان برای کی بعد بیان انفاق فاسد و مثال دوم برای عدم اخلاق اللہ تعالی میگه کی از شما دوست دارد که باقی داشته باشد و همه زندگی او از باغ تامین بشه از محصول اون باغ خودش پیر شده از کسب و کار و تجارت هم افتاده است بچه های کوچلوی هم داره دور برش میگردن منبع درآمد فقط همین یک باغ محصول این باغ به فروش میره و برای یازده دوازده ماه دیگر منبع درآمدش فقط همین باغه حالا آتشی بیاید و طوفانی بادی با آتش بیاد و این باغ را آتش بزنه همه باغ آتش بگیره حالا شما بگید که این صاحب باغ در چه تنگنایی قرار میگیره اگر تنها میبود خب تحمل میکرد درست نگیره در حالی که ذریتون و بچه کچلی کچلی دور بره اون میکردن منبع درامت فقط همین باغه شما بگید که این انسان در چه اونایی قرار میگیرد و کشاری به اینی ریاکار همین طوره ریاکار ظاهرا چیزی داده فکر می که من دادم لیکن آتش ریا عدم اخلاص آتش من و عذاب اون محصولش را آتش داده زمان درماندگی او که در محشر است محشر می آید بابا همه صدقات به بعد رفته چرا یا منی پشت سرش بوده یا عذای بوده یا اینکه ریایی بوده و در حالت درماندگی میدان محشر او دست خالی مثال منفق مرائی و مثال منفق مان و موزی زمین الله سبحانه و تعالی این حالت را کی دوست دارد یعنی هیچ کسی دوست ندارد لحاظ ریاکاری نکنید من و عطا هم پشت سر نگذارید دوست دارد که از شما قبلاشته باشد باقی اون همه درخت خرما که محصولش دوام دارد و انگور که هم محصولش دوام دارد به صورت کشمش جاری باشه در زیر اون نهر نهرها برای این آقا هم در این ها انواع و اقسام میوه غیر از درخت خرما و انگور باشه انار تویش باشه دیگه میوه ها تویش باشه دالو و زردالو و غیره و درسته بی این پیرمرد الکبر و زمان پیری که زمان احتیاج بیشتری و برای این پیرمرد ذریتون ضعفا بچه های کوچلو کوچلو به توانایی کسب و کار هم ندارن بل اگر یک پدر پیرمرد و دهتا بچه کاسه فاجر دبئی می روند و هنگ کنگ می روند خب اون دیگه هیچ پروا نمی کنند لیکن لهو ذریتون ضعفا هستند پس برسد این بار سارو یک باد شدیدی که در آن آتشی برقی هم باشد پس این باغ بسوزه چه شخصی این حالت را دوست دارد یعنی هیچ کس دوست ندارد آیا وقت تو کن این کیفیت را کسی دوست دارد هرگز این کیفیت این حالت برای هیچ انسانی مرغوب نیست لذا ریا همون اعثار فیه نارون هست و پیر همون میدان محشره دیگه محل کسب و کار نیست و زمان پیری زمان کسب نیست اونجا هم زمان کسب و کار نیست و ریا و من و ازا همون اعثار فیه نار و صدقات او و اعمال ریایی او همون باق این حالت را دوست ندارد لحظه ریاکاری من و ازارا اس کے سر اعمال یہ صدقات خیرات نہ چنو كذلك يبين اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون دین کیفیت اللہ تعالی آیات را بیان کرے تشمہ تفکر کنی اور در راہ خدا اللہ تعالی نے یہ طیبات را خرچ کنی چیزی که محبوب خرچ کنی لاگائی نیست الان دیگر این فعالیتی سمرش به فروش نمیره حتی نزد زاهدانیا قایبانیا و اون طرفیات خربوزه دارن داگای میگن که دیگه پایانه خربوزه دیگه الان زاهدانی شدن تهرانی ها اینا را نمیخوان کوچولو کوچولیه مساکین زاهدان در شیر و در کریم آباد و در بازار مشترک اینها را میخرن لذا وقتی که زاهدانی هم شدن نمیدن زمانش میشه که نه زاهدانی و نه تهرانی هم بار میزنن برای حوضه این اللہ تعالی میگه طور نه از آنچه که طیبات من دادم دیدی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما سبحان الله این انسان را الله تعالی خالق نمیگه کاسب میگه یعنی از اون چیزهای طیبات از کسب طیب و پاک حلال باشد حرام نباشد طیبات ما کسبتم مال تجارت. و مما اخرجنا لكم من الارض و اون طیبات از آن چیزهایی باشن که من برای شما زمین در آوردم نوبت زکات همون باشه برین برین زکات ببین این بار زکاته نه زاهدانی میخرن نه تهرانی میبره زکات توضیح میکنه این نشد همان طوری که خوب و خراب داری بله در باب زکات در باب صدقه لازم نیست که انسان مرغوب ترین را بده یا مرغوب ترین دام را بده نه مرغوب مرغوب را بده نه مردود مردود را بده واتخذوا وسط بده واتخذوا بین ذالک سبیلا نه دام آلا را بده نه دام ادنا ادنا را بده متوسط بده نه میوه عمده عمده را بده و نه ادنا را بده نمی همون خربزه درچه یک را بده و نه همونی که افت دیگه در نمی خوره از اون بده حالا بله، اسلام همینه گفت که طیبات هم طیبات ما کسبتم و از آن چی که ما در آوردیم برای شما از زمین ببینید دادایی انسان به دهکاره ببخشید طلبگاره میره پیش طلبگار خودش بدهکارش بابا خاکی خوکی هر چی داری بده مبر میداری او میاره یک پشکی که گوی ادرار بچه هایش از فاصله انسان نراز میشونه میگه بابا از دست این دیگه این چیزی در نمیاد بیاد این فرش ببریم خانمارا میگیم بشویید و خب بگذارید توی آشپزخانه درد اشپزخانه میخوره و اگر درد اشپزخانه میخوره خواهم خب برای شب خوبه که توی حیات بیاندازی به اصطلاح تاجرها با شعری و با خود را از او خلاص میکنه اللہ تعالی میگه چیزی به خدا ندی که اگر خود شما را عرضه کنن در, در برابر طلب شما حاضر به اصل آن نیستید مگر اینکه چشم ببندید دیگه در دستی دیگه چیزی بر نمیاد بابا همین بوده تو ده هزار من بیس هزارش بر دارم میره بگذاری دایم انسان خوب همین طور میکنن این از دست چیزی بردن نمیاد یک پرشه بانه و یک بوده مردنی را بر میداره یک به دو خود را خلاص میکنه و میره اللہ تعالی میگه ولا تیممو تس نکنید حدیث را مردود را ردی را از این هایی که من در اختیار شما در حالی که شما خرج کننده آن باشید و در حالی که خود شما نیستید آخذ آن به عوض حق واجب خود الا ان تغمدو فیه مگر اینکه شما چشم را ببندید و بردارید میبینه از دست او برآورد نمیشه بابا همین سرت هم میبرید اونجا دیگه دردی نمیخوره بچه ها علفی روش بار میکنن میارن ها الله تعالی میگه اینطوری چیزی را خود شما کسب نکنید و یقینا بدانید که ان الله غنی حمید من شما را دستور انفاق دادم من نیازمند نیستم من غنی از خوب و خراب شما هستم نه نیازی به خوب شما دارم و نیازی به خراب شما دارم حمید هم هستم ستایش شده از خدا نیازی به ستایش و حمد شما ندارم سبحان الله با تنبیه بر مذمتش مزاحمت شیطانی شیطان همیشه دشمن انسان هر جا که انسان میخواید برای خدا بده شیطان میاد بیچاره زحمت کشید تنها میدی بی همین مفخورا میاید درست نمیشی پردا خودت نمیری بچه هد یکیم میشن درست نمیشن شیطان هر جایی که خیر انسان هست در آخرت شیطان سخت مقابله می کنه و اینجا الله تعالی بخل را تعبیر به فحشا کرد خدا انسان را بخیل در تمام قرآن عظیم و شان فحشا به زنا گفته شده و بخل را هم خدا فحشا بود چرا همان طوری که نوز بالله روسیاهی انسان را بدنام و منفور و دور می کند از انسانها بخلم همینطور حدیث آمده است صحیح به خدا نزدیکه صحیح به الله و به انسانها هم نزدیکه بخیل هم از خدا دوره و هم از مردم هم دوره مردم هم میگن آب داری یه دیگه رمی رمی میاد میکابد دور میاره و خب بعد داری دو بزغاله هم بکشته این هم بخورند و برای تو دعای خیری بکنند آنهایی که دارند و نمیدن دشمن برای خود میسازند حتی اولاد خود بخیل هم دشمن میشن اگر آمیل برادر زادش را خوب میداد میکشتش تو برادر زاده منی اما را بیا بخور برای من هم خدمت کن تو بعد از من همه را تو میخوری اگر آمیل نداد که برادر زاده کشتش اگر کسی بخیل بشه به خیشاوندان نده حتی بعد اینقدر بخیلن که خود را هم نمیدن که این فرزند سوزی میره سکته قلبی بکنه سکته مغزی بکنه تعدای ماشین 700 میلیونی 150 میلیونی زیر پای بندی بعد این بردن هم رحم نمی کنه میره سر غربش یه لگت هم میزنه یک گوتل شراب هم بالا میزنه شخیبش بخور بده به بچه ها بده حالا اونی که انسان به بچه های خودش میده به زن و پرزند خودش میده و حتی اگر یکی انفاق نکنه زن هم داره. باز و مردش که نکشت خاطر سروتش کشت برادر برادرم میکشه به خاطر چیه نزاع مالی فرزند پدر هم کشته نزاع وقت مالی میشه خب فرزند بر پدر هم رحم نمیکنه ما در این دیار و اصل زمان خودمان نظایر داریم به خاطر اختلاف مالی برادر برادر حقیقی خود را کشته هر زن پدرش را کشته و زن شوهرش را هم کشته خاطر ثروتش و اگر وجود کنه زن هم در حد کافی بده فرزند هم در حد کافی بده برادر هم در حد کافی بده اون چرا دشمن میشه انفاق مال هم گاهگاهی برای دفع شر است شاعرها که دهنشون ویله حرف میزنن شعر میگن بسیاری ها رسول پاک صلی یعنی الله علیه میگن که دهن اینا بسته میشه عمل دفع شر دیگه و یکی برای رفع حسادت شما کسی را میبینی با داره حسادت میکنه حالا چیکار کنید که حسادت او را نسبت به خودتون کاهش بدید این ایده یک پنجه هزار تومنی میدی دیگه حسادتش کن نمیشه تا زنده باشد دار خیر میکنه تا زنده باشه تحسین میکنه و حتی میگه خدا در جان مالک و برکت میده محتاج ها چقدر دعای خیر میکنن نادارها چقدر دعای خیر میکنن آنهایی که میدن دعای خیر میشن آنهایی را که نمیدن دعای بد میشن مسکین بدشون میگه جدا بدشون میگه زن هم بدش میگه و بچه ها هم شاید شب بلند میشن دعا کنن خدا جانی نبی. فقط اللہ تعالی جود را خیلی دوست دارد و شیطان دشمن اللہ تعالی می فرماید شیطان یعیدکم الفقر شیطان شما را تخفیف می کند می ترساند یعیدکم من یخوفکم شما را تهدید می کند بگه فقیری در صورت انفاق مال خود و شما را دستور میدهد به فحشا بخل همه گفتم فحشا اینجا به معنی بخله بخیل منفوره حقاقی منفوره پیش همه منفوره قصه هم برای این تبیین بشه یک بخیلی مالداری زن و بچه داشت گوشتند رمه رمه داشت این بیچاره ها برای خوردن مقدار گوش نیاز نیازمند شد روزی بچه هاشم کوچه بوده یکی رمه را میچرانید یکی بزغاله ها رو بره ها را میچرانید آخر این مادر بچه ها هم گفت ما خیلی محتاج به گوش این پیرمرد خدا بزنه یک بره هم نمیکشه یک میش که دیگه از زایدن بچه هم افتاده نمیکشه با بچه ها تو بچه هم میداری چیه یک بره ای که توی خانه نازنین گفت امشب اینه میکشی می بله میپذیم و میخوریم و او پیرمرد را هم ولی آتا بعد من باش میگم ببینی منه میزنه یا من طلاق میده مردکه بعد اخلاق چیه هم میزنه هم طلاق میده بلی شما برای زدن نگذارید بچه هاش مشوره کرد بچه هاش هم گفتن خوب مرد مردی باید بگوش برای کشت، پخت خب. زمانی تشکیلات قیاس و گرجو علی بله نبود بلوچی ما ساده توی دیگ ریخت و آت کندر ریخش کرد و تا حضرت آمد این گوشت پخته شد و لحاظا مقداری آب گوشت با یه قسمت گوشت که کوچکی هم توی کاسه گذاشت و اون هم که آمد بوی گوشت زن هم دانایی بچه های خود را داشت شاداب کرد خودش هم خورد و شاداب شد پیرمرد که آمد بوی گوشت و دیگو را کرد، کرد الان این دینی بوی غذابش مشام نمیاد اون قدیم مستضفی از فاصله ها بوی دانکو به مشام میاد صدای ترک ترک دانکو بچه های مادردار و می کرد که فلانا جا دانکو کنم بده گندو حالا دین این ها بگم وقت گرفته میشه بگداره. آخر آور مقداری تا چی با همسایه باجی خب، عجب شیرین عجب شیرین کمی داد خون از خب، گفت چقدر شیرین بودم اگر کم بودم گفت کمی دیگه هست بیارم برای شما برای بچه ها گذاشتم به پلانی جان گذاشتم گفت یا آوا تا کمی از زمین به اصطلاح شوربا و کمی گوشت مشتوکی رو خورد و الحمدلله دعایی کرد و بعد که بچه ها آمدن بچه ها هم که داد و اونایی که بودن کچلوها خورده بودن بعد گفت یه چارگی همون برا اسم برا را گرید نام دارن دیگه نه یک مرتبه برداشت شروع منم رب داره بره فلان این طرف تلاش میره اون طرف بچه یک طرف هم یک طرف بچه بزرگ بابا نه صبر کن مادر بیچاره یک طرف هست این طوری بخیر خدا نجات بده الشیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء او الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا الله تعالی ببینید دعوت میدهد شما را وعده مغفرت به خاطر صدقه و وعده فضل بیشتر در حدیث آمده که وقتی فرشته هر صبح دعا کنه اللهم مات منفقا خلفا و آت منفقا تلفا او کما نبی صلی الله علیه وسلم خدا آنچه انفاق میکنه دوست بده و آنی که دهد بهش نقصان و طرف بده و هیچ کسی مالش را انفاق کم نمید اللہ صدقه را گفته یرب صدقات یم حقر ربا و خب بعد یه اینقدر خطیشن دادن به جای خود که سودخاری میکنه سود میکنه والله واسع علیم الله تعالی وسیع در مضاف کردن علیم اخلاص هر کسی را الله میداند این مضامین را کسی میفهمد که فهم صحیح داشته باشد یوت الحکمت من یشا الله تعالی میگه این چیزها را که وعده بالغیب هست یک به هفتصد و روز خطرناک درد این صاحب مال را دوام می کند الله تعالی میگه این مسائل را صاحبان حکمت می و این حکمت هم هر کس که خدا بخواهد باید دانش میده میدهد حکمت را الله تعالی به هر کسی که بخواهد و هر کسی که داده شد حکمت درک و فهم درست دید تو فقط او دیا خیرن کثیرا به این خیر کثیر داده شد و ما یذکر و این حرفها را تذکر نمیفهمند مگر صاحبان عقل این آیه به ما قبل و ما بعد ارتباطش خیلی امیر الله تعالی میگه عطای من به دو صورته حسیه و معنویه علم دانش علوم اینها عطای معنوی است و از این عطا هم می شود که فیض رسانی کند فیض را فیض علوم را برساند حکمت بهش خدا داده حالا یک دکتر یک مریض مستمند را رایگان معالجه کند این هم جز نفقات کرد بلکه نفقه بسیار ارزنده نیست ارزنده یک صاحب علم علوم اطریه خود را به کسی تفهیم کند او احسان بزرگی نکرده که متاسفانه اینهایی که علوم اطریه دارند به هیچ کسی رایگان چیزی نمیدن میدن لیکن علم آسمان علم نبوت علم انبیاء این علومی هست که انبیا رایگان دادن و امروز هم رایگان داده میشه این حکمت را الله تعالی میگه من به هر کس دادم من به خیر کسی دادم و هر جا الله تعالی تقابلا فکر میکنه که علم حکمت هر علم حکمت لیکن علم انبیاء حکمت یعلمهم الكتابه والحکمت الله تعالی میگه من به هر کسی دادم من به او خیر کسی دادم و من یوت الحکمت حکمت را عموما حضرت مانندی کرد فهم صحیح درک صحیح حالا لازم نیست که سند یافته دارالعلوم باشه حکمت که هر انسانی داده شده است دو خیر کثیر داده شده و اشاره شد که این حکمت باید فخش بشه انفاق بشه بله حکمت چنان نعمتی هست که سودش بعد از مرگ ادامه دارد علم ینتب بوده و این حرفها را میگه صاحبان لوب درک میکنند صاحبان لب را قرآن جای دیگر تاریخ کردن الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبی و یتفکرون فی خلق السماوات والارض بله سروران گرامی اگر کسی انفاق مال ندارد انفاق کنند با اون حکمت همه رحمتها را خود جلب ذکر بکسرت تلاوت بکسرت تسبیحات بکسرت فقراء آمده یا رسول الله وقین همت سے پاک بیان شکر ہے انفاق فقراء گفتے یا رسول الله صاحبان مال از ما صدقات مرده وما عقب ماندی بل پیغمبر به من شما چیزی نشان میدم شما عقب نمیمانید عمل کنید بعد از نمازهای فردی تصویحات سی و سی حمد و تصویح و تکبیر را بخانید شما عقب نمیمانید و خب اونایی که خون داشتن شروع کردن به خاندن و مالدار بودن بعد رسول الله اونها سبغت کردن ذکر ما را هم نیکنند کنن و انفاق هم نی کنن پس پیغمبر بزالی که فضل الله تیم نیست حضر خدا تو بیشتر ذکر کن واقعا ذکر و تلاوت که صاحب حکمت و اولو الالباب اگر در ذکر و عبادت به قولی اگر مالی ندارن در قولی ندارن خودش خصوصا حامل قرآن را اللہ تعالی گفته حامل قرآن حافظ قرآن من به نعمت بسیار بزرگ این فضل ویژه من است و این انایت ویژه من است قل بفضل الله و برحمتی فبذلک افرام حامل حکمت بناس به حکمت که فضل خدا هست و رحمت خدا ذالک خیر مما یکرون قل بفضل الله و برحمتی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون این فضل و رحمت از تمام امکاناتی که تمام انسان ها جمع کنم بهتره اور قبلا نگفتی آیوه الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و خب ضمیر مما یجمعون یجمعون ضمیرش برمیگردد به تمام انسان من به هر انسانی که حکمت دادم علم دادم قرآن دادم او اگر احساس کهتری کرد بزرگترین نمک به هر لطلانی نمیگه هو خیرون مما یجمعون این فضل و رحمت خدا قرآن یک انسانی صد شطور قربان کنه، در زندگی خودش بیستان بگیره یه من خیرات بسیار بزرگ سال یک شطور یا دو تا شطور بده خیلی میگه که من خیرات بزرگی کردم هر خیرات بزرگی یک شطور یک میلیون چهارصد پنصد هزار تومن و پیغمبر پاک گفت هر آیه از یک شطور که شطور بیشتر سوال همینه میگه و من یوتن حکمتا فقط اوتی خیرا کثیرا از این نعمت انسان خدا اخلاص عنایت کنه چه نعمت بزرگی و این آیه را در وسط این آیات انفاق آورد و اشاره کرد که صاحب حکمت هیچ زمانی من به ایک نعمت بسیار بزرگی دادم حافظ قرآن تالی قرآن من به ایک نعمت بسیار بزرگی دادم و چرا این آیات اینجا آورد که جمع کثیری از صحابه فقیر و وقتی فضائل انفاق آمد ولی حتی برای آنها گران تمام شد الله تعالی اینجا گفت حکمت شما دارم همین قرآن را گفت قل بفضل الله و برحمته هو خیر مما یسمعون قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا بنادی خدا نادیدن را دوست ندارد لیکن من گفته به هر کس دانش دادم علم دادم او ناسید که خدا به من نعمت بزرگی داده است او باید بناسید او نباید احساس کهتری کند متاسفانه متاسفانه امروز بسیاری احساس کهتری می و این احساس کهتری ما را از قرآن فاصله داده ما احساس ترگلندی نمی و آنچه شما انفاق میکنید از فقط در راه خدا یا در راه شیطان نعوذ بالله او نظرتم من نظرین یا نظر میکنید هر نظری باشد برای خدا در طاعت خدا نظر میکنید یا در معصیت خدا یا برای غیر خدا به هر حال فإن الله یعلمه خدا نظرها و نفقات شما را میداند که شما برای کی کردی نفقه را برای خدا کردی نظر برای خدا کردی یا برای غیر خدا خدا همه را و ما لظالمین من انصار ظالمین یعنی انهایی که نظر برای غیر خدا میکنند انهایی که انفاق برای غیر خدا میکنند آنها ظالم و ظالم بدون یارن روز قیامت یار ندارن مهم ندارن اونی که نظر برای غیر خدا میده و اونی که نفقه برای غیر خدا میکنه ان دست صدقات اگر شما ظاهر کردی صدقات را دادی فنعم هیا این هم خیلی خوبه که نه فقط ظاهر کردی و دادی بله امثال زکات امثال صدقه فکر این انسان ظاهر کنه بده بهتره چرا مردم تانش نزنن که پول داره زکات نمیده چطور داره زکات نمیده دوستان داره زکات نمیده از اینکه انسان در مورد تهمت بین مردم قرار نگیره تو تکاتا ها را ظاهر بکنه بده اگر شما ظاهر کردی صدقات را و دادید تو خیلی خوبه این ظاهر کردن و دادا اصل ہے اگر مخفی کردید دو صدقه را دادی. و دادی به فقرا و مساکین تو فهو خیر لکم این هم برای شما خیلی خوبه این اخفا بهتر از اظهار توجیه آیت در باب زکات همون اظهار بهتره و در باب غیر زکات کمک رایی که شما میخواهی بکنی به مساجد زکات نیستن ببین زکات اینها را نحقی کنید و بدهید خیلی خوبه برای شما دوره و پیغمبر فرمود صلی الله علیه وسلم طور شما بدید که یمین شما از شمال خبردار بشه این خیلی خوبه ويكفر عنكم من سیئاتکم اللہ تعالی تک صدقہ گناہ انسان را معافی کی سمرے دوم صدقہ اپ کنه الله تعالی شما گناه شما را و خدا به آنچه شما عمل میکنید خبر داره ترغیب اخلاص بعض فقرا و مساکین داشتن که شاوندان صحابه وقتی اینها ایمان نه آوردن در قلب صحابه این تصور آمد و حتی بعضی پیشنهاد کردند که اینها را ما نمیدیم تا که تسلیم بشن به ایمان بیارن اللہ تعالی گفت چی کار داری شما شما میدید برای خدا برای آره، خدا که میدید بدید هدایت نمیشن گناه برگردن خودشان و شما نیست نیست به حده شما پیغمبر هدایت اینها لیکن اللہ ہدایت میکنه هر کس را بخواد و آنچه شما انفاق میکنه از خیر برای خود میکنی سبحان الله ما تنفقو من خیر فلانفسکم اللہ تعالی میگه این انفاق برای من که نیست برای فقیر هم نیست آنچه شما انفاق میکنید برای خودتان نیست نفعش به خود شما برمیگرده سبحان الله واقعا همه چیز مال خدا هست خدا به ما عزت داده گفته بخورو بده بازم من بهت عجل میده، هم در دنیا عوض میده هم در آخرت عوض میده آنچه شما انفاق میکنید از خیر و مال برای خودتان میکنید و شما انفاق نمیکنید مگر برای طلب رضای خدا بدی چکار داری کافر مرتد در چی بدی فهمیدی یا نه و شما انفاق نمی کنید هیچ خیری را و آنچه شما انفاق میکنید در خیر ما نافینیت موصولیه تو یوفا الیکم تکمیل داده می شود به جانب شما عوضش ثواب آن در قیامت کامل به شما داده میشه و انتم لا تظلمون و بر شما یک ذره ظلم هم نمیشه خلاصه اینکه که ابتغاء وجه الله و توفی ثمره در هر صورت برابرند پس تخصیص فقرای مسلمین برای چی می شود به شرط که نفقه نفلی باشد یا نفقه حادث نه و زکات چون که برای کفار جایز زکات به کافر نمیتونی صدقات نفلی به هر حال الله سبحانه و تعالی می فرماید همه چیز شما برمیگرد و یک ذره ظلم کرده نمیشه کسی برای خدا میده دیگه هیچ انگیزه نیست جز خدا حالا میگه اگر من به شما عوض ندم حتی سمره صدقات به کفار در دنیا برمیگرد کافر اگر صدقه و خوبی یه چیزی بکند سمرش حتی به دنیا برای او برمیگرده خب به مومن که وعده در دنیا هم خدا عوض میده و در آخرت هم که خدا عوض مومن که برای خدا هر چیزی را خرج میکند در دنیا در آخرت عوض دارد به یک ذره به شما ظلم نمیشه خب تا اینجا هرچی که خاندی که خرج کنی لیکن برای که خرج کنی حرف اینجا خرج می بر برای کی و در کجا ها خب؟ الله تعالی میگه خرج برای اون فقرایی بکنی که در راه خدا بند کرده شده استطاعت تجارت را ندارم در راه از صبح می تا از در جبهه جهادن در جبهه دعوت و تبلیغن در جبهه درس و تدریسن اینا در راه خدا بندن خرج کنید برای اون فبرایی که محصول شدن بند کرده شدن در راه خدا مجاهدی طلبه علوم دینی و خدمتداران این عقلان که نمیگین که نه چطور استطاعت چیزارت نداره به خاطر مصروفی و مشغولی به کارهای خدا سبیل خدا را بزرگان ذکر کردن که مجاهدین هم و خدا فی سبیل الله هم و طلبه علوم دینی هم و خدمتگاران نه در راه خدا بند نه زمین کشاورزی دارن نه دو خدمت دیگه تجارت و کسب و کاری دارن اصلو کی سبیل اللہ لا یستطیعون هم الجاہل و اغنیاء فکر میکنن جاهل اینجا به معنی بی خبر اونی که از احوال و اوضاع اینها خبر ندارن گمانشون میکنن غنی من التعفف به خاطر این جانا افت دارن سوال نمی کنن چون سوال نمی کنن شاید کسانی باشند که غند و چایی هم در خانه نداشته باشند پول تاکسی هم نداشته باشند لیکن به کسی نمیدن اگر بگم که ما پول تاکسی نداری شاید تو من کسی بده نمیدن یعنی همینه که اونجا قاندیم که باید انسان تفکت کنه این چه کتری دارد چه شغلی دارد زمینی دارد مزرعی دارد آبی دارد گوسفندی دارد تجارتی دارد فقط پیراهن را شسته و بتنش است و شما فکر میکنید پول دارد. من طالب علمی زمانه میرفته از اینجا پیترون که میگرفتیم و جمعه به جمعه میشستیم همون کشاورزان و تو روستا می میخوانده فکر میکردم من چقدر پول داری تیترونی گفت پوشیده در حالی که به نه سال طلبگی من یک طالبی بودیم نشسته که با ما حرف زد و زد وقت بلند شد یک روپی به ما داد و خب ما همون روزا یک روپی نداشتیم یک روپی را برداشتیم و دوید اونجا یک باقی داشتن مال نمیدانم پرتغال بود نارنگی بود همین روپی برای ما یک بد پرتغال نارنگی شد منیشه خاطره منه من میگم در زندگی نه سال در پاکستان یک روزی صدقه شده تو شاید این لباس آئے تیترون مارا می دیدن سبحان یا سب هم الجاہل و اغنیاء من التعفف لیکن تارک هم بسیما هم تو انہا را به چهره که لحاظ آثار فقر آثار ناداری شناخته میشه شما پیغمبران هر را میشناسید و حضرت ابو حریره از درستگی داگاه کش میکردن لیکن با زبان گفتم که من درست نه لا يسألون الناس الحافا اینها خواهند از مردم بلجاجه الحاف همینه بلجاجه همین گدا ها می میگیرم انواع و اقسام یا نوز بالله دروغ میگن خدا نجات میده یکی میگه خانه منصوصه یکی میگه بچه منصوصه من مریضی دارم اونا الحافا میگیرن لیکن اون بندگان خدا توسیر و پیش بیده لا یفعلون الناس الحافا با قرآن آمدان چشمه خرد میکنه صرف این الله به علی الذين ينفقون اموالهم ترغیبنا که خرج من اموال خود را بالليل و النهار در حالت عموم شب و روز سرن و علانیتا محرمانه میدن و علانیه هم میدن فلهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوفی بر آنها نیست و نه بر دیگران محروم میشن برعکس آنهایی که سود خاری میکنن چه کار میکنن به جای دادن سود میخورن اللہ تعالی میگه این سودخار وقتی از قبر بلند میشه مثل دیوانه شرد انسان بدبختن که سرمایه خود را بردن در بانکه و سودش را میگیرند و برای افتار و سهری میکنند صد میلیون برده در بانکه مختلف گذاشته ماهی یک میلیون تقریبا برش سود میآید این را میگیرون و این دیگه واقعا بدبخت سودخار اللہ تعالی میگه مثل دیوانه بلند میشه کدوم سود خواهد که سود را حلال هم بگانه، وقتی سود را حرمت چه بیان کرد خفار مبالغه کردن که انما و مثل الربا تجارت هم یک سود دارد نی پس اصل قرار داده سود را بعد معامله را به او تشبیه داده اللہ تعالی گفت نه معامله حلاله سود حرام سود چیه حالا در معامله هم سوده یک میلیون ماشین میگیره دو میلیون میفروشه ده میلیون میگیره پانزده میلیون میفروشه کدوم سوده سودونه که پول در برابر پول بشه گندم در برابر گندم جو در برابر جو خرما در برابر خرما نمک در برابر نمک برابر جای مازاد سوده صد یک میلیون میده برای یک میلیون و صد و هشتاد هزار سوده تشکیش شما یک میلیون یک میلیون و صد و هشتاد هزار شه این دیگه دیوانه حلال دانندش کافره هر کسی سود خواهی را حلال بداند اون کافره اون کسانی که میخورن ربا و بلند نمیشن از قبرها الا مگر ما مستری جمله را به معنای مستر میکنه مگر مثل بلند شدن اون کسی که یتخبت و شیطان شیطان به اون ضربه زده یعنی شیطان اون را دیوانه کرده از جنون از دیوانگی این من المسع من الجنون این تعلق دارد با لا یکون لا یکون من الجنون الا مگر استادن اون کسی که شیطان او را دیوانه کرده است جنها او را گرفتن حواس باختن این دیوانگی این عذاب دیوانگی که از کبرها برای چیه؟ به سببی که اون گفت انما البیع مثل الربا به این مثل معامله این مثل سوده کفار گفتن همانطوری که در تجارت سود هست اینجا ما پول خود سودی به دست میاد این عطا که حالت دیوانگی بلند میشه به سبب اینه که او گفته انما نسل مثل ربا مبالغتا در علت تجارت را به سودخاری تشکیل دادن الله تعالی رد کرد حل الله البیع خدا بیر حلال کرده است و حرام کرده سود خواهی را هر شخصی که بیاید برای اون نصیحت از جانب ربش او باز بیاید از سودخاری تو فله ما سلم گذشته هرچی کرده موافق چون سودخاری رایج بود وقتی حرمت سود آمد در قلب صحابه این شکوت آمد که ما سالها سودخاری تجارت کردیم مثلا یک تاجر بزرگ عباس ابن عبدالمطلب ابوی پیغمبر بود که مالهای خود را سودی میداد ببرید صد ده به من دید خدا گفت نه آنهایی که قبلا هرچی خوردن آنها بخشیده شدن از این تاریخ به سود خاری نکنید هر کسی بیاید برای نصیحت از جانب را دست بکشه از سود گرفتن و حلال گفتن باز بیاید سود را حلال نداره خود خب سود خاری نکنه سود نگیره تو برای او هر آنچه گذشته یعنی برای آنها یعنی برای آنها حلالن سودهایی که گذشته گرفتن و خوردن یا حلال دارن و معامله اینها به طرف خدا هست روز قیامت الله تعالی میداند که چه کسی بعد از حکم حرمت سود سود خورده و چه کسی سود نخورده و کسی عود کند برای سود خاری بره سود بخوره بخوره اینها اصحاب نار همیشه میمانند توی آتش جهنم او خب الله تعالی میگه کسانی که سودی معامله کردن سودی کسب و کار کردن ولا در دایره بسیار شکست خوردن پول گرفتن و بازار را زدن بالا چنان ضربه خوردن که روز میلیون ها پول سود بگردن آنها میگه صد میلیون گرفته سالم باید 400 میلیون گیره کل بازار تره بپروشه هم دینش ادا نمیشه که خدا اعلان جنگ با دوشوار دارد نابود میکند الله تعالی خاری را و خاران را و پرورش میدهد صدقات را الله تعالی اونی که شما به نام من میدید این پرورش میدهد یک دانه خورما با اخلاص اندازه کوه احد میشه یک ریال هفتصد ریال و یضاعف لمن یشاء و خدا دوست ندارد هر کافر را که سود خاری را حلال بداند و کافره و گناهگار را اونی که سود را حرام میداند و سود خاری می کند توجیه کفار و اتیم را فهمیدی مستحل سود کافره و خورنده سود و حرام داننده آن گناهکار الله تعالی نه کفار را دوست دارد و نه اسیم را برعکس ان الذين امنوا آنهایی که باور دارن سود حرامه و عمل صالح میکنند و اقامه نماز میکنند و پرداخت زکات میکنند برای آنها اجر آنها نزد رب آنها خوفی بر آنها نیست و محزون هم نمیشه نه برای کسی غمناک میشند و غمگین و اندوهگین و نه برای خودشان خوفی هست یا ایو الذین آمنوا مؤمن اتقوا الله از خدا بترسید خب بعد یا سود خاری کرده بودم معامله سودی کرده بودن حالا چیکار کنی الله تعالی گو از خدا بترسی سود نگیری رات المال خود را بگیری شما سد ده دادی صد خود را بگیری ده دیگر را نگیری حالا که حکم حرمت آمده اگر چه تو قبلا معامله کردی سد به ده الان سد تا بگیر ده را نگیر نه شما ظلم کنید که سود بگیرید و نه ظلم کرده شود بر شما که رفت مال به شما داده نشد اکستان شما ایمان آره از خدا بترسید بگذارید آنچه را که باقی مانده از سود اگر شما ایمان دارید و اگر این کار را نکردی ما معامله قبلا کردیم اون معامله قلبی باید طول با فایده اشتاده بشه تو اعلان جنگ باشه لم تفعلوا اگر دست از سودخاری نگرفتی از سودخاری باز نامدی اعلان جنگ با سودخاران تو فاغنون خبردار باشید آزه باشید به جنگی از جانب خدا و رسول خدا و رسول به جنگ شما میاد با سودخار باید جهاد بشید پس یکی حکم خدا را نقد می کند خاری را حلال می داند اعلان جنگ هست از طرف خداوند شما باید با سودخار بجنگید و او را از بیارید و اگر شما توبه کردید که راست مال خود را گرفتی سود نگرفتی پس برای شما سر مال شما است اصل مال شما شما ظلم نکنید به گرفتن سود و بر شما هم ظلم کرده نمی شود که حق مال اصلی شما داده نشه اصل مال شما داده نشه بده خب بدهکاره این بدهکار زو اصره نادار شما بهش غرض دادی و به موعد به شما نمیده الله تعالی میگه مهلت این مهلت هم برای شما صدقه هست و اگر کار شما صاحب عسره هست یعنی تندستی نداره تو بر شما لازمه که مهلت بدهید او را تا دارایی و خب، باز ترغیب میده اگر شما خیرات کردید و بهش دادید خیر لکم ان کنتم اگر شما میدانید بله انسان کسی را که غرض میدهد و غرد خود را هر زمانی بگیرد و در هر مدتی که با او غرد شد الله تعالی ثواب صدقه را میده غرض خود را میگیره و ثواب صدقه هم میرسه این خود پیغمبر خدا گفته است که اقرض الله قرضا حسن و اگر تصدق کردید و الله خیر لکم ان کنتم تعلمون باز در پایان الله تعالی این آیه را میگویند آخرین آیه ای هست که در قرآن نازل شده بعد از این آیه دیگه آیه نازل نشده همین وقت وقتکو یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت و لا یظلمون همین آیه را میگن آخرین آیه ای هست که نازل شده و بعد از این دیگه آیه نازل نشده همین آیه همین آیه تنها همین آیه آیه 281 به از روزی که ارجاع داده میشه در آن روز به طرف خدا و با کامل پرداخت کرده میشه و هر انسانی آنچه کسب کرده کسبی او کاملا داده میشه و این انسان ها یک ذره ظلم کرده نمیشن ظلم تو صورت داره سر برای نگرانی نیکی که انسان انجام داده خیراتی صدقاتی نمازی جانی مالی عبادتی کرده به حساب نیاید این هم ظلمه و این هم با هیچ کس نمیشه و با گناهی کرده ده گناه برش میشه این هم ظلمه هر دو صورت ظلم روز قیامت انجام نمیده نه حسنات کسی گم میشن که به پای حساب نیایند و نه سیعات کسی مضاف کرده میشن هیچ کسی ظلم کرده نمیشه حقش کامل بهش داده میشه و آخر دعوانا الحمدلله رب